بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا biz Resul Ekrem, kıblimiz dur Mekke herem, beyat verdik cihat Rabbimiz qil sobit qadam Turkiston Islom partiyasi Islom ovozi radio anglish bo'limidan anglishimizni boshlaymiz. Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz rasul akram Rabbimiz qil makkan feyfal jihad uchun Rabbimiz qil sobit qadam imonimiz rasul akram Rabbimiz qil makkan bayat bardoq jihod uchun rabbimiz qo'y sobit qadam ulug' rabbim sanga hamda shirlar bilan makon berding sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim ulug' turkiston musulmonlarini qo'ldan ketgan izzatimiz islomiy xilofat davriga yetaklash uchun ularni jihod ibodatiga qiziqtirish xalqarodagi to'g'ri manhaj asosida ilib berilayotgan jihodiy faoliyatlarni ularga aynan tasvirlash mujohidlar bilan umumiy musulmonlarning qalbini bog'lash xalqimiz mahrum qilayotgan islom da'vatidan ularni oziqlantirish hijrat jihad va shahidlar izlaridan keng xalq ommasini xabardor qilish tavhid bayrog'i ostiga jug'ilinib kufrga qarshi kuch to'plash kufrning islom ummati ustidan yurgizayotgan oshkora va yoshirin siyosat tuzumlarini fosh qilib musulmonlarni uningdan ogohlantirish qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan haftalik anglitishimizni dehqonlarga sunamiz qaytilmoqqa imkon berdim ulug' rabbim sano hamda sirlar bilan makon berdim sodiq iymon erkaklarga qaytilmoqqa imkon berdim أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى السلام عليكم عزيز قيرنداشlar وهمشيرلار السلام عليكم عزيز قيرنداشlar وهمشيرلار hemşireler Sizler bilen radyo dolqunları arqılıq görüşkənlikimizdən xursanmız. bu qatimliq radio anglitishimizni mujohid Mus'ab va Mujahid Abdulkarimning yetakchiligida elib boramiz. Bugun Hijriya 1435-yili Jumadiyal oxirning 2-kuni payshanba, ya'ni milodiya 2014-yili 4-oyning 3-kuni. Tuvanda Jumadiyal ulaning 25-kunidan Jumadiyal oxirning 2-kunigacha bo'lgan anglitishimizni huzuringizga sunamiz. sizlarga bu haftalik anlatmaqçı bo'lgan sahifalarimiz tövəndikcə. Dini kubral İslam bushra innana nalmahu fajran fi shababin qad ashadu sahwatan lid-din kubra. Anlatışımızın sirah kısmında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarihi okup Yahudilar islom diniga qarta o'chmanlik va adovat naziri bilan qarmaydi deb kim ayta Halbuki bu dinning payg'ambari ularning millatidan bo'lmay qoldi emasmi? Shundoq bo'lib qolgan bo'lsa edi, ularning nafsoniyati, bilarmanligi va chekidan oshgan millatchilik asabiyligi oz to'la taskin tepib qolar degili bo'lardi. Islomiy da'vat qismida Shayx Abu Yahyo rahimahulloh, Shayx Ayman Zavahir va amirimiz Abdulloh Mansur akining tajovuzchi dushman haqidagi bayonlarini huzuringizga sunamiz. Mana bu shar'iy hukm Falastin zimrining barakatli bo'lganligi, bu ziminda Aqsa masjidining bo'lganligi yoki Falastin xalqining xos bir ortiqchiligi bo'lganligi uchun emas, balki Falastinning musulmonlar zimini bo'lib, uningga kofir dushmanning bostirib kirganligi uchundir. Shuning asosan islomiy ziminlardan qaysi bir ziminda mushkil holat, mushkil sifat tepiladigan uning masalasi tamoman Falastin masalasiga o'xshash. İslami şiir kısmında hicret üstüdeki bir karindişimiz evetken Anamga namlık neşidini huzurunla sunumuz. Yadımdan çıkmaydı her can ana Dua kıl Rabbimge kılıp iltica hijrat xotirlari va sarguzashtlar sahifasida qarindoshimiz ubaydulloh haqini qilgan ziyoratning davomini huzuringlarga sunamiz qancha charchi bo'lsa ig'ir keldi ig'ir kelgan bilan o'yinchilik vatandagidek yerib ketdim charchab ketdim deymiz. alhamdulillah alhamdulillah har bir charchig'imizda tay chiqsa mana sochlarni hozir yerimi oqirib bo'ldi soqollarimizni oqtirib turibdi alhamdulillah bu axlam hammasi alloh uchun deb o'ylayman sog'lomlik sahifasida payg'ambar tibobitidan uzindilarni huzuringlarga sunamiz oyning o'n yetti o'n to'qqiz yigirma qo'yish nihoyat yaxshi u yana mundoq dedi burniga dori temitish og'izga dori temitish qon ilish ya'ni lo'qa qo'yish piyoda sizlarning eng yaxshi doranglar ovozliq maqola sahifasida ibrohimning to'yi nomli maqolani huzuringlarga sunamiz mujohidlar jihodga chiqishdan ilgari ummi ibrohim o'g'li bilan xo'shlashishni iroda qildi va uningga bir kipan va ingakli latini sunib turib "Sen dushmanga uchrashadigan vaqtda bu kipan bilan kiparlangan bu ingaklik bilan inkongni chekkan Sen alloh o'z yo'lida tayyorsiz holatda ko'rishdan saqlangin dedi Ondan o'g'lini bag'riga bosib turib, "Ey o'g'lim, Allohdan ikkimizning orasini qiyomat kuni kishilar to'plangan o'rinda jamlashini so'rayman dedi. Oxirda xalqaro va rayon xabarlari. للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى Aziz radio anlıqıç qarindaşlar, diqqətinizlər Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamның tarixi bolsun. Rasulullah Rasulullah Rasulullah 3-chi Yahudilar yuqorida so'zlab o'tganimizdek Hijoz avvaligiga Ashuriylar va Rumliqlarning zulmidan qochib kelib qolgan xalq edi. arab yarim orlining g'arbi o'tir qismi hijoz deb ataladi ular aslida ibron millatiga tava xalq bo'lsimi lekin ular hijozga ko'chib kelgandan keyin kiyim kechak til va madaniyat qatorliq jihatlarda tamoman arablashib ketgan edi hatto ularning qabila nomlari va shaxslarning ismlarimi arabcha atalgan edi hatto ular bilan arablar orasida qudbozlik va kuyug'ulliq munosabatlarmi borligi kelgan edi lekin ular o'zlarining millat urug' davalikini qat'iy esidan chiqarmay arablarga mutlaq qo'shilib ketmagan edi balki o'zlarining isroil ya'ni yahudiy millati bo'lganligidan faxrlanardi arablarni bo'lsa ang tuvan darajada haqir ko'ratdi hatto ularni madaniyatsiz yovvoyi maxluqlar tuvan tabiqadagilar savodsiz to'mpoylar degan ma'nini ifodalab ummiy deb ataydi ular arablarning mol mulkini yavalish o'zlari uchun durust uni qandoq usul bilan yavolsa bo'ladi deb qaraydi bu haqda qur'on karimda mundoq oyat bor ular ummiylarning miliga xiyonat qilsak bizga gunoh bo'lmaydi ya'ni bizning dinimizda bo'lmaganlarning mollari bizga harom emas dedi qur'on karim 3 sura 75 oyat ularning din tarqitish qizg'inligimi yo'q edi ularning diniy sarmoyasining bor yo'qi faqat palchilik sehrgarlik damkashlik duoxunlik va hokazolar bo'lib ular shu narsalar orqali o'zlarini bilimlik fozil ruhiy yetakchilar deb qaraydi yahudiylar hunarvandchilik tijorat kasbi maishat fanlarida mohir xalq edi shunga ochliq don yal yemish shekar aroq va kiyim-kechak qatorliq tijoratlar asosliq shularning qo'lidan chiqatdi. Ular ochliq, raxt va haroq sharoblarni sirtdan kirgizib, xurmo qatorliq yerlik mahsulotlarni sirtqa chiqardi. Buningdan boshqa yana nurg'un pul topish usullari va chora amallari bor bo'lib, buning bilan arab ommasidan hasila foyda oladi. Ular yana buning bilan qanoatlanib qolmay, jazoni xurlik bilan shug'ullanadi. ular arab peshovalari va yurt oqsoqollarining shoirlarning madhilariga erishib olish hamda xaloyiq orasida yaxshi nom qozonib olishga sarf qilish uchun uzun muddatli qarz berib turib ularning yer zamin bog'varon dal daraxtlarning hammasini go'rga tutardi hatto asta asta ularning yer zaminlarining hammasini o'zlarining mulk ziminiga aylantirib oladi yahudiylar hiligar qorniyat suiqasdchi fitnaxo'r aldamchi millat bo'lib Hadislar qo'shni arab qabilalari orasida adovat va o'chmanlik urqini chachatdi hamda bu qabilalarga sezdirmasdan o'zlarining yushurin hili nayranglarini ishga solib ularni o'zaro cho'qishtirardi shunga ularga qo'shni bo'lgan arab qabilalari necha avlod davom qilgan qonliq urush qatlonchiliklarida davomli jiddiy holatda o'tgan edi qachonki bu urushlarning o'tlari o'chib istiqlotlari tarqalishga boshlasa yahudiylarning zaharli qo'li yana ko'say bo'lib o'tirg'a chiqib urush zidlarini qayta totlaydi arab qabilalarini rosa kushkirtib qo'ygandan keyin darhol o'zlarini chatga elib bu bechoralarga kelgan kalmishlarni tomosha qilib qarab o'ltiradi ular tehi buni ozdab urushayotgan har qaysi tarafni chiqimdan qo'rqib urush to'xtatmasin uchun yuqori ismli qarzlari bilan ta'minlab turadi ular bu suiqasdi orqali bir chalmada ikki paxtakni tang so'qatdi ya'ni ular bir jihatdan yahudiylarga xos to'polondan to'g'ach o'g'irlaydigan xususiyatga vorislik qilsa yana bir jihatdan hassilab o'stirib jazoniga pul berib zo'r iqtisodiy unumga erishadi hijrat mazgilida yasrab ya'ni madinada asosliqi uch chong yahudiy qabilasi bor edi ular birinchi bani qaynuqa qabilasi ular arablardan hazrat qabilasidagilarning ittifoqdoshlari bo'lib o'ltiroq o'rni madinaning ichiga joylashgan edi ikkinchi bani nazr uchinchi bani qurayza mazkur ikki qabila arablardan Avs qabilasidagilarning ittifoqdoshi edi bu ikki qabilaning o'ltiroq joyi madinaning sirti bo'lib shahar atrofiga yaqin edi mana bu uch putliq yahudiylar uchqi Avs Hazrat qabilalari o'tirsida uzoq zamonlardan beri urush o'tirini yolqinjitib, pasib qolsa qo'zg'ab keldi. Hatto texi Boğaz urushida har qaysi Yahudi qabilalari o'zlarining ittifoqdoshlari bilan bir taraf bo'lib, bevosita jangga qatnashdi. Yahudilar islom diniga qarta o'chmanlik va adovat nazari bilan qarmaydi deb kim ayta oladi? Holbuki bu dinning payg'ambari ularning millatidan bo'lmay qoldi emasmi? shundoq bo'lib qolgan bo'lsa edi ularning nafsoniyati bilarmanligi va chekidan oshgan millatchilik asabiyligi oz to'la taskin tepib qolar degili bo'lardi uning ustiga islom davati kishilar orasidagi gina adovat dog'larini yuyib chechlang'u qabilalarni inoq o'tishga tashabbus qiladi va ishlarda samimiy oqko'ngil bo'lishga tijoratda to'g'ri odil yo'lni tanlab halol pokiz rizq bilan kifoyalanishga chaqiradi bu tashabbus yashrab tavalikida uzundan beri tirkishib kelayotgan arab qabilalarini o'zaro aflashtirib o'l inoq qarindoshlardan qilib o'tishi mumkin bu chog'da bu qabilalar yahudiylarning zaharlik changalidan qutulib chiqib oladida ularning tijorat bozori butunlay kasoblashadi va boylik tugminini cho'rgiltayotgan jazolxo'rlik mollaridanmi mahrum qoladi balki texi bu qabilalar uyg'onib yahudiylar jazonxo'rlik yo'li bilan bo'lib olgan mol mulklarni hisoblab chiqishi ondan usim uchun yahudiylarga berib qo'ygan yer zimin bog' varanlarini qaytarib olishga harakat qilishi mumkin yahudiylar islom davati yasrabda umumlashishga boshlagandan beri yuqorqi ehtimolliklarni allaqachon tanlab bo'lgan edi Шуңа улар бу уйны дәмаллыкча ашкарлый алмаган булсымы, ләкин ислам динига ва Расулуллаһка карата у Мәдинәгә килгән тунҗи көндән итибарен ниһайәт каттык өчмәнлек саклап келди. Яһудиларның бу корсак агырыклары Ибн Исхак Мөминләрнең анысы Сафия разияллаһу анһадан нақл кылган мондак бер вакыйлык белән эник ашкарланыды. Ибн Исхак мондак дайды. Сафия бинти Хуяй ибн Ахтаб мондак дигән: men otamning va tog'am yosirlarning eng arzuli qizi edim har qachon ularning qishidan o'tsam ular meni qo'ldan qo'lga olib o'ynatardi boshqa bolalar bilan ancha qari bo'lmaydi rasululloh madinaga qadam tashrif qilib quba kentida bani amri ibn Auf mahallasiga tushganda otam huyay ibn axtab bilan tog'am abu yasir ibn axtab ikkisi bir kuni atigan rasulullohning qishig'iga tushib ketdi ular kun o'ltiray deganda oldin qaytib chiqishdi ular ruhi tushkun boshlarini tuvan solgan holda nihoyatda ruhsiz paypaslab mengib chiqishdi bu chog'da man odatim bo'yicha ularning oldiga o'ynoqishib yugurib bordim ularning hech qaysisi meni qo'liga elibmi qo'ymadi azbiroy xudo man ularning qo'shimisining andishlik turilib qolganligidan hech qaysiga arklab qarayolmadim man tog'am abu yasirning osta ketib o'tib otam huyay ibn axtabga oshi shumi dedi otam ha alloh bilan qasam oshi shu uni tunimsan va cho'qim shu deb yozamlashtira olamsan ha albatta uningga qarta qandoq qarorga kelding hayotli bo'larkanman uningga qarshi kurash qilaman deyishib manganligini angladim imom buxoriyning abdulloh ibn salom roziyallohu anhuning musulmon bo'lishi haqida rivoyat qilgan hadisi buni kuchaytidi Abdullah ibn Salam yahudiylarning katta o'limolaridan biri edi u rasulullohning madinaga kelib bani najjar mahallasiga tushganligini anglagandan keyin darhol uning oldiga kelib uningga payg'ambardan boshqa hech kishi bilmaydigan bir qancha savollarni tashladi va rasulullohning savollarga bergan javoblarini anglab shu hamon o'rnidan qo'pmay turibla rasulullohning rost payg'ambar ekanligiga iymon keltirdi Ondan u ey rasululloh Yahudilar töhmətxor, yüzsüz xalq. Ular mening musulmon bo'lganligimni bilib qolsa, sening oldingda qarlig'ili turadi. Shunga avval ulardan mening ahvolimni so'rab baqqin, dedi. Shuning bilan Rasululloh Yahudilarni sinab ko'rmak uchun ularni chaqirishga odam avatdi. Uzoq o'tmay Yahudilar yetib keldi. Bu chog'da Abdullah ibn Salom uyga kirib olgan edi. Rasululloh ulardan Abdullah ibn Salom qanday odam deb so'radi. Ular u bizning katta o'limoyimiz o'limoning o'g'li fozil yaxshi odimimiz yaxshi odimimizning o'g'li yana bir iborada bizning kattimiz va kattimizning o'g'li yana bir iborada yaxshi kishimiz yaxshi kishimizning o'g'li o'zi fozil ham fozil kishining o'g'li deyishdi rasululloh navoda abdulloh ibn salom musulmon bo'lsa qandoq qilisizlar debidi ular birdak cho'qon ko'tarishib Allah öz panahida saqlag'ay deb iki üç qatın deyişdi. Şunan bilan Abdullah ibn Salam onlarının aldığı çıxdı da bir Allah'tan başqa ilah yok. Haqiqatan Muhammad alayhisalom Allohning bandasi va elchisidir deb guvohlik berman degan edi. Yahudilar buni ko'rib, "Bu nomussiz, nomussizning pushti" deyishib uningga haqorat qilg'ili turdi. Yana bir ibarədə Abdullah ibn Salam "Ey Yahudilar jamoasi, Allohdan qo'rqinglar. Yakki yigona Alloh bilan qasamki, sizlar chuqum bilasizlar. U haqiqatan Allohning payg'ambari. Uning elib kelgani haq din degan edi. Ular yolg'on aytdi. yolg'on deb cho'qirishib ketdi. Mana bu rasululloh madinaga kirgan kunla yahudiylardan olgan tunji sinoq edi شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم Aziz radio anglığıcı qarindoshlar diqqətinizlər tajovuzchi dushman haqidagi fatvodi bo'lsin turkistondagi mulhiz zalim xitoylarning hukmiga kelsa, ularning hammasi tajovuzchi hisoblanib, askar fuqaro deb ayrilmaydi Ularning öldürülüşüdə hech qanday ixtilof yo'q chunki islomda tajovuzchinin kim bo'lishi so'rishti qilinmaydi. xitoylar bo'lsa birinchidan asli kafir. Ularning kafir bo'lganligining o'zila ularning o'ltirilishiga yetarli dalildir. bu haqda payg'ambar alayhissalom mundoq degan وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك أعصموا مني دماءهم وأموالهم متفق عليه الله رضي الله عنهما roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki payg'ambar alayhissalom mundoq degan Men kishilar bilan hattoki ular bir Allohdan boshqa hech ilohning yo'qligiga Muhammad alayhisolamning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik bergicha urush qilishga buyurildi. Agar ular shuni qilsa, ular namoz o'qisa, zakot bersa, ular qonlarini va mollarini mendan saqlab qoladi. Xitoylar ikkinchidan tajovuzchi. Ular butun Sharq Turkistonda islom va musulmonlarni butunlay yo'qotib, o'rniga o'zlari yerlashmoqchi va bu haqda alloh taolo mundoq deydi يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين Ey müminler, sizler özünlerine yakın joydagi kafirlar bilan urush qilinglar. Ya'ni sizlarga xatar bo'lmaslik uchun oldi bilan atrofinglardagi kuffarlarni ujuqtiringlar. Sizlarni ular qattiq his qilsin. Ya'ni urush ustida ularga qattiq qo'l bo'linglar. Ularga ichinglar og'rimasin. Bilinglarki, Allah taqvodorlar bilen bilidir. Ya'ni Allah taqvodorlarga madadkordir. Bu vaqtda İbn Ibn Taymiya rahimahulloh Fatavol Kubra degan kitobida bundoq degan. Fil adu sayrul ladzi yufsidu ad-din va ad-dunya la shay'a awjaba ba'da al-iman min daf'i fala yushtaratu lahu imkan Din ve dunyolikni fasodlashtiradigan tajovuz bilan qarshi turish iymon etishdan qolsalar birinchi vojib bo'ladigan ishdir. Bununla hech qanday shart qo'yilmaydi. Imkoniyatning birichi qarshi turiladi. Yana Xitoy hokimiyati Turkistondagi musulmonlarning olimlari, taliblari, jamiyatdagi eng yaxshi kishilarni islom va musulmonlarga yordam berib qo'llagan musulmonlarni uzun muddatli turmalarga qamash, ig'ir qiyin qistoqlar bilan meyit qilish va shahid qilish orqali izchil yo'qotib keldi. Yana Xitoy hokimiyati musulmonlarning dinni o'rganish yo'llarini va islomiy madrasalarni har xil ақылық orqali chekladi musulmonlar 18 yoshdan tuvanlarni diniy ta'lim va diniy ibodatdan butunlay mahrum qoldirdi hatto Құран o'rganishga барған kichik өсмірләнімі turmalarga қамыды. yana xitoy hokimiyati аталмыш filolotog'ut siyosati ostida musulmonlarning nurg'un qattiq yer ve içki baylıklarını talan talamtaraş qildi ve kınmakta. Demek Müslümanların Xitay komünistlerden ibaret tecavüz düşmanına karşı dini, cini, izzeti, meli ve ehlini qo'dash için cihat qilishi farzdir. Bu cihat jarayonida öldürülgen kişiler şehitlik makamına nail bo'lgan bo'ladi. Bu haqda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundak degan. An Said ibn Zeyd'in qal, Semiyat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul, من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد كم كي مال ملك دو قوضا شلو دو التروس شهيد تور كم كي ديني نو قوضا شلو دو التروس شهيد تور كم كم جيني نو قوضا شلو دو التروس شهيد تور كم كي قطن باللر نو قوضا شلو دو التروس شهيد تور ترمزي روايته شرق تركستان نو تجاوز خطي كابلن التروس zavod korxonalarini faolatlab mollarni g'animatlab ularga qarshi jihad qilish shariatga uyg'un farz jihaddir ulamolar falastin jihodining shariatga uyg'un jihod ekanligini bayonotlarda aniq aytdi shuning uchun butun falastinda qilingan jihod shariatga uyg'un jihod bo'lib uningga iqtisod jon ya'ni amaliy kuch qurol yarog orqali yordam berish farz falastindagi yahudiylarning hammasining hukmi harbiy hisoblanadi ularning qini mali halol musulmonlarning ularning arlarini o'ldirib mollarini elishi va ularning zavodlarini falastin ichida portlatib bayron qilishi joiz ulamolarning falastin to'g'risidagi fatvosi bu yerda oxirlashdi hammamizga ma'lumki falastindagi jihod kofirlarning ularning ya'ni musulmonlarning zaminiga bostirib kirganligi va ularning ustiga hukmron bo'lib bo'lganligi uchun shar'iy jihad bo'lib, musulmonlar ustiga farz bo'ldi. Mushuning o'xshash ahvolda ulamolar jihadning shu shahar ahliga farz ayn bo'ladiganligiga birlik kelgan. Agar ular majburiyatni ado qilib dushmanni qo'g'lab chiqara olsa, u bo'yicha. Agar u shahar ahli dushmanni qo'g'lab chiqarishdan ojiz kelsa yoki ular majburiyatni ado qilmasa, jihadning farzligi ularga qo'shni allarga yo'qilib, qo'shni allarning ularga yordam berishi farz aylik aylanadi. mana shunga o'xshash davomlashsa hattoki jihad butun musulmonlarga farz bo'ladi bu o'limalarning qarshida muqarrar hukm bo'lib ularning kitoblariga takror yozilib ketgan agar suhbatning uzilib ketishini qo'rqmasam ahli ilm va har qaysi mazhab o'limolarining naqllarini keltirgan bo'lardim shundoqdimi ibn abdul barrul maliki va abi bakrinil jassas al hanafiy rahmuhumullohning so'zi bizga yetarli bu haqda imom abdul barrul maliki mundoq degan farz jihosan ikki qismga bo'lindi biri umumyuzlik kishilarga farz ayn bo'ladigan jihat bo'lib bu jang qilib mudofiada turishga qodir bo'la oladigan balog'at kiyatgan va qurol ko'tara oladigan har bir hur kishining ustiga farz ayn bo'ladigan jihatdir shuning jumlasidan dushman islom diyoriga va uning ahliga urush yetib kelsa shu diyordagi kishilarning dushmanga qarshi yenik bo'lgan yoki egri bo'lgan holatda yosh qari hamma kishilarning chiqishi farz ayn bo'ladi jang qilishga qodir bo'la oladigan yoki mujohidlarning sonini ko'paytiradigan kishining ham jihoddan qilishiga yo'l yo'q agar bu shahar ahli dushmanlarga qarshi urush qilishdan ojiz kelsa bu jihat ularga yaqin joydagi qo'shni musulmonlarning ustiga yuklanib ular oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin shu shaharning ehtiyoji qarata dushmanga qarshi chiqishi farz bo'ladi hatto dushman ularning qarshilik ko'rsatishga va o'zini qo'lga oladiganligiga qodir ekanligini bilgani qadar shuningdek ularning dushmaniga qarshi turishdan ojiz kelganligini bilgan ularga qo'shila oladigan va ularga yordam berish imkoniyati bor har bir kishining yordamga chiqish farz musulmonlar jihatlari qarshi bir musht o'xshaydi agar shu rayondagi musulmonlar bosqinchi dushmanni chekindira olsa bu farzlik boshqalardan tushib ketadi agar dushman islom diyoriga yiqilishib ularga bostirib kirmagan bo'lsa-mu ularning dushmaniga qarshi chiqishi farz imom abi bakr jassos lanafi rahmaulloh mundoq degan hammaga ma'lumki musulmonlarning e'tiqodida chegara qo'g'dayotgan musulmonlar dushmandan xavf his qilsa ularning dushmanga taqobil turg'idak qudrati bo'lmay o'z diyori jani va bola chaqalardan xavfsirab qolsa jihatning farzligi butun islom ummatining ustiga yuklangan bo'lib ular umumyuzlik chiqib musulmonlarni dushmandan mudofaa qilishi lozim mana bu masala olimlar orasida hech ixtilof yo'q masaladir chunki musulmonlardan hech kishi musulmonlarning qini nohaq to'kilib avlodlarning asirga qilishig'a rozi emas bularning dalili alloh taolaning bu oyatlardir ey mo'minlar sizlarga allohning yo'lida jihod qilishga chiqinglar deyilsa nimishqa yurtinglardan ayrilg'inglar kelmaydi dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishga rozi bo'ldinglarmi dunyo hayotidan bahramon bo'lish oxiratning ne'matlari bilan solishtirganda arzimas narsadir agar sizlar jihodga chiqmasanglar alloh sizlarga qattiq azob qiladi sizlarni halak qilib o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi sizlar allohga qilcha ziyon yetkazolmaysizlar alloh har narsaga qodirdir ey mo'minlar sizlarga nima bo'ldiki allohning yo'lida jihod qilmaysizlar va duo qilib ey parvardigorimiz bu aholisi zolim shahardan bizni chiqarg'in o'z dargohingdan bizga bir madadkorni muyassar qil deydigan ojiz erlar ojiz ayollar va bolalarni qutqilishi uchun jihod qilmaysizlar biz yuqorqi dalillardan shuni xulos qilib qilmizki falastin jihodining shar'iy bo'lishi va farz bo'lishi falastinga xos boshqa besilingan musulmon diyorlarga tatbiq qilg'il bo'lmaydigan hukm emas mana bu shar'iy hukm falastin zimnining barakatli bo'lganligi bu ziminda aqsa masjidining bo'lganligi yoki falastin xalqining xos bir ortiqchiligi bo'lganligi uchun emas balki falastinning musulmonlar zimini bo'lib uningga kofir dushmanning bostirib kirganligi uchundir Шуныңға асасын ислами зиминлардан qaysi bir ziminda mushkil holat, mushkil sifat tepiladigan uning maslisi tamoman Falastin maslisiga o'xshash. Mana bu mayli qadimki bo'lsin yoki hozirgi bo'lsin, sodiq islom ulamolarining nazarida muqarrar masla bo'lib, Buningda hech ikkilanish va shaklanishga yo'l yo'q. Kimki hukmda bir shahar bilan yana bir shaharni, bir zamin bilan boshqa bir zaminning o'rtasini ayirmoqchi bo'ladigan, shubhasiz u kishi ulamolarning kuchlik ijmoiy hukmiga qarshi chiqqan bo'ladi. Şunun asasen biz bu bayanatka kol koygan ümmetinin gayretlik sadık alimleri yoki boshqa fazilatlik o'limalardan so'raymiz ki, nima uchun ahvoli aynan Falastinning ahvoliga o'xshaydigan ko'pligan islom zaminlaridagi jihad hukmi to'g'risida izohat va bayonot bermaymiz. Halbuki bu zaminlardan kafir dushmanlar mustamlik qilib, o'zining kuchi va armiyasi bilan hukmron bo'ldi. O zamanlarda buzuqchilikni tarqitib, ziraat va hayvonlarni halok qildi. musulmonlarning yuz obro'yini dafsan qilib, ularning boyliklarini xohlagancha talon-taroj qildi. Falastin yuz bergan va yuz berayotgan ishlar bilan Afg'oniston yuz bergan va yuz berayotgan ishlar o'rtasida nima farq bor? Palestinda bo'layotgan zulm bilan Iroqda bo'layotgan zulmning nima farqi bor? Palestinni besib olgan yahudiylar bilan Somaliyani besib olgan Efiopiya xristianlarining nima farqi bor? Zolim yahudi qisoschilarning Palestindagi bizning xalqimizga qilayotgan tajovuzchiligi bilan mulhid zolim Xitoylarning Sharqiy Turkistondagi musulmon qarindoshlarimiz qilayotgan vahshiylikning nima farqi bor? Bu diyorlarga yetgan musibatning hammasi bir xil emasmi? Shar'iy hukmi birdek emasmi? Bu dushmanlarning hammasi haddan haddan aşqan kafir, basqınçı, facir, təcavüzçi emasmı? Şundaq. Bir dövlətin bo'ysundirishi, ularga onlara zulmi, zulmü, qatlami, fasadçılığı yeni bir dövlətninki qarğanda farqlıq bo'lishi mumkin. Buni biz obdan bilimiz. Shuning uchun ba'zi diyardagi zulm həm vəhşiliknin qattiqligi bilan cihatın hökmləşib, vacibliyi küçüyüb, farzligi çiğib boradi. Ammo əsli hukmda bu diyarlardakı cihatın hukmining hammasi bir. Şunun üçün bu ümmətin sadiq ölümaları dində yolbaşçılıq orunda turub, Palestin haqqıda bərgən fətvalarını barcı müstəmlik qılınğan diyarlarına mı veriş kerak? Afganistan, İraq, Somaliya, checheniston andalus sharqi turkiston va uningdan boshqa mustamlik qilingan barliq zaminlardagi jihod shariatga uyg'un jihod bo'lib uningga iqtisod jon va qurol yarog orqali yordam berish farz bu zaminlardagi mustamlikchi dushmanlar mayli amerika bo'lsin mayli ispaniyalik bo'lsin mayli rus bo'lsin mayli boshqasi bo'lsin hammasi harbiy hisoblanib musulmonlar uchun ularning qini mili halol bo'lib ularning erlarini öldürüp mallarını eliş, ularning zavod korxonalarini o'z shaharlarida portlatib vayron qilish joiz. بالنسبة بالنسبة للأهداف التي يجب mujohidlar hujum nishoni qilib tanlashga tegishli bo'lgan nuqtalarga kelsak u islom diyoridagi yahud nasoralarning tajovuzchilik hujumini ojizlashtirishga ta'sir ko'rsatadigan har qanday nishon shariatda kishilarni askar fuqaro deb ayirish to'g'risida hech qanday bir narsa kelmagan faqat shariat kishilarni jang qilg'uvchilar va jang qilmovchilar deb ayirgan shariat o'lchamidagi jang qilg'uvchi kishi o'zi urushga qatnashgan iqtisodi bilan urushga yordam bergan yoki fikr qatnashtirgan kishini ko'rsatadi Turaydi ibn Summa Hunay jangda avazinliklarga fikr orqali yordam berganligi uchun qirib bo'lsa o'ldirilgan. Qarib xristian xalqlari shariat o'lchamida muharib ya'ni jang qilg'uvchi qatorida sanaldi ular musulmonlarga qarshi jang qilg'uvchidir chunki bu xalq hukumatini va parlamentlarni o'z ixtiyorligi bilan tanlagan ya'ni ular islomga musulmonlar qarshi tajovuzchilik qarorlarini o'tirib qo'ydigan ijroiya organlari va qonun chiqish apparatlarini saylagan bu qonun chiqish organlari ijroiya apparatlarini nazorat qilib siyosatlardan xohlaganlarni yurgizib xohlaganlarni rad qiladi mana bu xalq yana bosh topshirish orqali dushmanlarning musulmonlar qarshi tajovuzchiligiga yordam ko'tardi bu xalq islom zaminlariga urush ochqichi qo'shinlarga askar iqtisod fikr texnika orqali yordam berdi shundoqla bu xalq musulmonlarga hujum qiladigan xristianlarning bexatarlik organlarini odam kuchi va barliq imkoniyati bilan qo'llaydi hatto bu xalqning ichidagi hukumatning siyosiy qarshi chiqadigan xristian guruhlarmi bu hukumatlarni qonunliq deb e'tirof qiladi hukumat ularni bizga qarshi urushga sherik qila oladi chunki ular hokimiyatning gapini anglishi va itoat qilishi kerak g'arb xristian siyosiy partiyalarning hammasi isroil davlatining paydo bo'lishiga va isroilning falastinni besib yordam berdi hatto bugungi qadar isroilining yo'qolmay mavjud bo'lib turishini qo'llayotdi ular yana isroiliyaga iqtisod qurol yarog' texnika odam kuchi orqali yordam beryotdi mana bu fatvolarga asosan sharqi turkistonga tajovuz qilib besib olgan xitoylar hammasi islom va musulmonlarga qarshi urush ochquchi dushman hisoblanadi ularga qarshi jihad qilish barliq islom ummatiga va xususan turkiston musulmonlarga aindir sharqi turkistonga yetkilib kelgan xitoy fuqarolarmi bu hukmning ichida ularning jini meli musulmonlarga halol chunki vatanga xitoy fuqarolari kommunist hokimiyatning putirab turishi uchun bevosita yordam beradi ular xitoy askarlarining qarshisini kutaytib hukumat siyosatining ijro bo'lishi uchun yo'l boshlamchilik rolini o'taydi uni bilsa vatandagi xitoy oqqullari har xil buzuqchiliklar bilan musulmonlar ijtimoiy hayotiga ta'sir ko'rsatib jamiyatda fasodni umumlashishi musulmonlar ustiga hokim bo'lish hokimiyat kuchi orqali musulmonlarning iqtisod yo'llariga ega bo'lib olish musulmon va mujohidlarni hukumatga cheqish qatorliq sanoqsiz jinoyatlarni sodir qildi va qilmoqda turkiston musulmonlarini xitoylarning bu xil jinoyatlarga chiqib qilib turmasdan shar'iy hukmda qilishga ikkilanmasdan qo'lidan kelganicha jihod amiriyatligi olinib alloh taoloning mujohidlari tayyorlagan g'albi nusrat va shahodatdan iborat ikki yaxshilikning biriga nail bo'lishga chaqiriq qilamiz alloh taolo mundoq deydi قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون إذ تنكر سلر فقط بزمان g'alba qilish yoki shahid bo'lishdan iborat ikki xil yaxshi oqibatning biriga erishishimizni kutyapsizlar bizmi allohning sizlarga o'z dargohidan azob tushirishni yoki bizning qulimiz orqali sizlarni jazolashni kutyapmiz sizlarmi o'zinglar kelganni kutinglar bizmi albatta o'zimizga kelganni kutaylik والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون Aziz radio anlıqıç qarindaşlar, diqqətinizlər ana namlıq nəşidədə bolsun. Rabbim tunutqan macan anan uqşqa avatkan mini can anan Rabbim tunutqan macan anan avaatkan mini can anam yolum var vakit tanırıp turgan salamdanglar anamga minimdin salam yolumga har vakit tanırıp turgan Salamdanlar anamga ben salam Hicrat cihatqa meni tayyarlab Uzatkan çığında digen sözlerim Yarımdan çıkmaydı hergiz can ana Dua kıl Rabbimge kılıp iltica Yadımdan çıkmaydı hergiz can ana Dua kıl Rabbimge Rabbim gel kılıp iltica Ayrıldım bugün ben seninden ana Amal yok buna sabır kıl ana Ayrıldım bugün ben sinangdan ana amal yok buna sabr qil ana Rabbimga duo qil men uchun ana birga qilsin bizlarni jannatda ana robbimga duo qilman uchun ana birga qilsin bizlarni jannatda ana bu ayrilish haqiqiy ayrilish emas haqiqiy ayrilish mahshar ana bu ayrilish haqiqiy ayrilish emas haqiqiy ayrilish mahsharda ana mustahkam tur imonda sabr qil har vaqt ko'rishgaymiz jannat ana, rızvandana tur imanda sabır kıl her vakt Görüşkeyimiz cennette rızvandana Rabbimge tepşirdim seni can ana Allah insan üçün layık başpana Rabbimge tapşırdım seni can ana Allah insan üçün layık başpana Allah'ım sen için layık başpana. Allahu Ekber. Aziz radyo anlıqçı qarindaşlar, diqqətinglar qarindişimiz Ubaydullah haqqının sərgüzəştisində bolsun. Anlıqçı qarindaşlar səbəb olğandan kimi yəni yana qandaş quralını məşq qilishni toxtatıb qoymay, yana yəni köplügən əməliyyatlarni veribsiz. Şu şu jarayonda şu əməliyyatların içində özünüzə nisbətən yaxşı bolğan, muvaffaqiyətli bolğan əməliyyatın bir ikini so'zlab beramiz. болды мына қандасдасын еп болғаннан кейін яна алхамдулилла азыргыча бул кандасын ташымадым біз бір бірада үзем қандас ағыдек ихсадым болмысымы алла разы болсын бәрі ихсад ва бірадарлар қымбат қорал болды қымбат қораны іліп маған акам үшін сіз ішілтің деп бұ жерде қазір қолым тұрып ішілтіп жатырмын алла разы болсын шу бірадарлардан каннаска мен үзем да кызыктым алла маған бұл неметни маған берді альхамдулилла үзем дәрісін эп болғаннан кейін мен үзем көплеп амелияттерге бардым тоқтамай дегидек бардым ассоциаттын бірадардан ичкини алымыз берди бірін алымыз каннас амелиятка кіріп кетіміз бір күні бір бирадарын іліп boshqa birodarlar yo'q markazda ba'zi ish sabablari bilan ish sabablari bilan birodarlar boshqa ketib qolgan markaz uch odam qolgandik birsini ilib ketdim qanaqa amaliyot qilgani boshqa birodar markaz qarab qolmasa bo'lmaydida shu birodarni ilib ketdim shu birodarni markazga qo'yib qo'yib ikkimiz bordik berib po'jiga to'rt yuz oltmish metr yaqinlab shu yerda tarast qilib turdiq turish jarayonida po'ji chiqmadida bu qo'rqib ketgan murtadda chiqmadi burun chiqadi shuni burun chiqadi erkin yuradida qanaqasi amaliyotni ko'p qilavergan ekan ular ko'p chiqmas qo'rqib chiqmas bo'ldida shunda bo'lsa endi bu olloh chiqirib beradi deb umid qilib bormiz endi biz bu біз endi shu kapirlarni o'ltiramiz ollohning düşmanları olgan, bizden düşmanımız şu Maksatı maksat mı endi Badok, berish jarayonida uzun kutdik chiqmadi hatto oxirida to'rt soat kutdik to'rt soat Allah'ın izniyle izi bilan bir poychi omurishdi momurishq chiqdimi mangdi mangandan keyin mashina yana kelganida shundoq turgandek qildi voy aka çıktı dedi shuning bilan mamma ko'rgandim shu otdiq to'rt soat bo'lganda otdiq asrdan keyin bo'lib ketdida attık Allah'ın izni bilendi bizim niyetimizi teydi bununla. Yıkıldı şeye. Yıkılgan yıkıldı. E, yıkılgan yıkıldı. Yıkıldı kettik. E, bizim etrafımızda e, zıkıyık daşaklarını yağdırı etti bura. Kögünü neydi bu mürtet bu ilanı. Bizim yenimiz başlak taşta. İçip kaçımız. yetib qolmasak bular shu zukunayni shu tayyorlag'icha yo 2 minut yo 1 minut shu orliqda qechib hozir pastga tushib olmiz endi pastga tushib olsak lekin biz tarafdagi tashqi tegidi shu bizga tegmaydi allohni izni bilan lekin to'p pastda qatadiq endi to'plarim tushib turdi u bu yoqga endi alloh tavakkal qilib boramiz endi bizni g'oyamiz faqatla allohni bo'lgan dinni ustun qilish biz amaliyotga boramiz biz unda qo'rqinish ilib ketamiz dastlablarda rost qo'rqatdik keyin keyin qo'rqmaydigan bo'ldik алла у капырлар етішқанда окасыңыз капырларыңыз баганда алла у коркунучун сизден көтөрүп деткен немеге алланың душмени болған биздин душмени болған ушул капырдан өлтүрүп алсак көңүлүбүз яйрап кетип да биз бу өлсөк шейит иншалла алланын назарында катта дарежелерге изибиз биз ушу э, арман бир чыккан буерге алхамда азыргыча ушу g'oyimizda turibdimiz alhamdulillah oxirigacha жоғайымыз ғайымыз сабыт қылсын әр бірімізден әмин осы қаннас ет үшін тәрлік жатқан уақытта әдетте азырақ есімі адамда қанасының дұрбынын көріп атқанды көзі толы шыдыған үшін шаршайдыған ақпарла болды төрт сағат сақлаш сіләге ұйғыр кемеді мұш бақтыды төрт сағат сақлаш бізге шо маңғанды байқаттық төрт сағат сақлашны лекен маңа төрт сағатына шо аз уақыт ерте lekin men hannaski bo'lgan muhabbetim shundoq yaxshida hozirgichaki бір vaqtlarda texim shundoqda бір kadirni o'ltirib olsam birni o'ltirib қараң keyin qarang shundoq muhabbetingiz tushadi keyin bu qoralg'a e, katirlarni yana o'ltirib olsam yana o'ltirib olsam deb shu armonda bo'lsiz sizga yana bir yaqin qistirib o'tay bunga де e, мен bir amaliyotga bordim Мен pkva yana o'zgartlarni e, bulbuldab qo'ydi buni pk bir yuz yigirma pay yuz pay zanjirlar va shuni o'lchishdi shu qur'onni ko'tirib bordim men o'ttizda mujohid bordiq muhojir ansar mujohidlar bo'lib shu e, ansar mujohidlar boshlab bordi яны e, bir birodarlar boshqa yoqqa biz olti yetti odam boshqa yoqdan каптал ички таратып муш көрүндү кая шам болай болай болай да калган андай шам ассоциаттын болды кіріп болды десең болот да ушу мұртат гүйлар біздің көрүп қалыпты биздин көрі калып биздин камин келіп кетті мен шу коршивал көрші деди мурчиден оқ башака зукек хамин бизге атты э. мен сүйегі чикит барганда ашия кандак чикит чыкамы кандак етип барамы деген шу эсият дедим ерип чарчап косугум ичип шу алат дедим нече саат манган таңда шу вакытта шу вакытта бир төрт саат манган тияды маңбыз эми тагы бир эле шу мурчуну ени кеп огысы төрт саат маңып болгон мурчуга тахминен төрт жүз метр якынлаштык да косугум ичип эч халым калмаган аран чикит баратым тагы караң алла алла бу хардык korkunuş, kusagaçlık, aşı ular bizim kemin gitti. Hemiz gitti. Yok kılık havının mı yok aram. Kusagaçkının mı yok. Hemiz yok ablik gitti. Ağırsa bizim mesulümüz vardı. Ya bir yer tertip kılık sen neydi sen neydi dedim. Beni bir yat yatkızdı. Şunda Kur'an'ı kurup ataydı işimde yeni muşum nuranını, on nuranını yeni taşka zikiyahını okulumuz taş değdi. <clears throat> Kırklı bir yakı yaptım. Bantaydım da kaldım. Kendimde bir burada vardı. Ve akal dedi. bo'lmay ichdim bo'lmadim dedim beshimni ko'tiraman dedim O u ketyotibdida bugilar angacha hmm. ansar mujohidlar keynimni lashini otdi shuni o'ylab beshimni ko'tirib shu mammut tekani otdim qarang shu ameliyat herib charchab aran chiqay deganda qarang olloh sizni shu ameliyat qismingiz qarang amaliyot qismingiz hordiq qo'sig'ochlik hammasini sizdan ko'tardi ekan bu yil natija emas hozir qirq yettiga kirib o'tiribdiman mana ellikka qilishib qolibsiz mana yosh birodarlar bilan soat minish og'ir kelmadimi amaliyotga borsam alhamdulillah og'ir kelmaydi bu olloh uchun qancha charchab olsa ig'ir keldi lekin ig'ir kelgan bilan o'yinchilik vatannikidek herib ketdim charchab ketdim demaymiz alhamdulillah alhamdulillah har bir charchig'imizda tay chiqsa mana sochlarni hozir yerimi oqirib bo'ldi soqollarimizni oqtirib turibdi alhamdulillah bu axlarni hammasi alloh uchun deb o'ylayman alloh uchun qancha olsam qancha charchsam yaxshi deb o'ylayman haqiqatan yashingizning cho'ngib qolganiga qaramay janglarda e, himmatli ekansiz sizlarga rozi bo'lsin aka e, birodarlar nomusdan bir qatim pojilarga yaqin kelib qolgan yaqin bir joyda amaliyot qilayotgan vaqtingda kayninglardan pojilar e, ishlarni bayqab qolib shu yaqin joyda sizlarga o'q chiqirib ketgan shu xatarlik ahvollarni so'zlab turamsiz құрбайт biz qubayt munosabati әмелетке endi amaliyotga borolmagan amaliyotdagi qubayt munosabati amaliyotga күні beshinchi kuni ansar mujohidlar bilan birlashib taras keldi deb bordik ya'ni kofirlarniki murchisidagi o'zgarishlar qanday bo'ldi shuni Ә, biz ko'maydigan ahvollarga toshni ichlariga murish yasab oldi yoki bizning mangadigan yo'llarimizga mina qo'ydi shunda qasdan qildi bu shunga tarast qilib turmiz bu go'ylarnichi mangadigan yo'llarni bu tarasut beh mayli amaliyot bo'lsin amaliyot bo'lmasin dushmanni turish muhim shunga qilib kelishni неміс қылатыды неме да мұрышын көпәйтіп жатамды қаян мұрыш қылатыды қаядан маңады шу ахуалларны түзүп келиш үшін бардык барсак шу мұрышын көпайтып азада мұрышын ішінде биз беш алты күн бармағандан неме жүрүп мұрыш жасап bilan biz ансар amaliyot qilmasa ketdi deb мерказга qaytib keldik markaz yine ballan teşkiller Ensar Mücahit bizim Mücahit olup bizim balla olup ilip bağlı. İlip berip benim yanımda merkezde Davut Rahimullah vardı. Onu aldım. Ee, o tikan aldı yani. Ensar Mücahit'ten üçü vardı. Birisi tika aldı. Birisi rakip. Birisi shu bizga mas'ul bor demdi ansar mujohidlarni mas'ul qilamiz ham deyadi ansorlik qildi emasmi bizga ansarlik yo'l tag'ishilarni yaxshi bildi aziz radio anglag'ich qarindoshlar diqqatinglar payg'ambar tibobitidan o'zlindida bo'lsin hasal ichish qon ilish va dog'mollash orqali davolanish sahih buxoriyda abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qilgan uch narsada shifo bor ular hasal ichish loq qo'yish va o't bilan dog'monlash man ummatimni dog'monlashdan to'siman abu abdulloh mozariy mundoq deydi to'shib eshib ketish kasalliklari qonda saproda yoki balg'amda va yoki savdoda bo'ladi agar qonda bo'lsa uning do'risi o'sha qonni chiqarib o'tish qolgan uch qismida bo'lsa ularning dorisi har qismga muvofiq keladigan surgi bilan davolash payg'ambar alayhissalomning yuqorqi so'zida hasalni surgi dorilarga lo'qini qon elishga ishlatishga ishorat bor dag'mollashga kelsak payg'ambar alayhissalom uni dorilar qatorida tilga oldi chunki uni dorining kuchidan tabiatining kuchi g'olib kelganda ishlatadi yana ichgan dori foyda qilmasa dag'mollamay amal yo'q payg'ambar alayhissalomning man ummatimning dog'mol ishiltishni to'sayman degan so'zi yana bir hadisda man dog'mollashni yaxshi ko'rmayman deb kelgan bu amal bor dog'mollashni kechiktirish boshqa usullar bilan davolash imkoniyati bo'lsa dog'mol ishlatmaslik degan ma'noni bildirdi chunki dog'mollaganda og'riqni to'xtataman deb uningdanmi yomon azob ya'ni dog'mollashga solsa qandoq bo'ladi ba'zi tibiblar mundoq deydi mizaj xarakterlik kasallar modda sababidan bo'ladi yoki moddasiz bo'ladi modda sababidan bo'lganlari issiq sovuq yoki ho'l va yoki quruq yoki o'zaro tarkib topgan bo'ladi bu to'rt xil xarakterning ikkisi ta'sir qilish kuchiga ega u ikkisi harorat va sovuqliq yana ikki xili ta'sirlanish kuchiga ega u ikkisi ho'llik va qurg'oqliq ta'sir qilish kuchiga ega ikki xil xarakterning biri ta'sirlanish kuchiga ega ikki xil xarakterning biri ustidan cho'qim g'olib keladi mushuningga o'xshash badandagi barliq xilitlar ikki xil xarakterga ega biri ta'sir qilish yana biri ta'sirlanish xuloslaganda mizaj xarakterlik kasallar xilit xarakterining kuchlikiga agishidi u qiziqliq va sovuqliq payg'ambar alayhissalomning so'zi kasallikni davolash asli bo'lgan qiziqliq va sovuqliq haqida bo'lib misol xarakterlik deyilgan kasallik issiqdan bo'lsa qonni chiqarib davolaymiz chunki buningda o'shiq moddalarni chiqarib tashlash va mizajni sovutish bor agar sovuqdan bo'lsa qizitib davolaymiz bu qizitish hasalda bor agar kasallik sovuq moddalarni chiqarib tashlashga ehtiyojli bo'lsa yana hasal ishlatamiz chunki hasalda pishirish parchalash yumshatish ravonlashtirish alohidligi bor demak hasal bilan ashu moddalarni kuchlik surgi dorilarning jafosidan xotirjam chiqarib tashlag'ili bo'ladi dog'mollashga kelsak modda xarakterli kasallar yoki jiddiy xarakterlik bo'ladi bu xili darhol bir taraf bo'ladi ya'ni yoki soqiyidu yoki o'lidi uningga dog'mollash ketmaydi yana bir xili so'zilma xarakterlik bo'ladi uni davolashning eng yaxshi chorasi buzuq moddalarni chiqarib tashlagandan keyin dag'mollashga bo'ladigan joylarni dag'mollashdir chunki bu xil kasallikning so'zilma xarakterlik bo'lishi sovuq qattiq moddaning badanda mustahkam o'rnab ketgan sababidandir shunga u mizojni buzib unuga yetgan har qandoq narsani o'zining muhim tarkibiga yo'tkaydi shuning bilan u yerda kasallik qo'zg'aladi Ondaq vaqtida dağmallansa, buzuq madda joyidan yo'qiladi. Biz bu hadisdan madda xarakterli kasallarni davolashni o'rganib oldik. Payg'ambar alayhissalomning qizitma jahannamning qiziqidan uni suv bilan sovutinglar degan so'zidan oddiy kasallarni davolashni o'rganib oldik. Ammo lo'nqi qo'yishda Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Mi'raj kechisi har qanday bir jamoaga o'tsam, ular ey Muhammad, ummatingga aytqin, ular lonqo qo'ysin, ya'ni qon olsin, dedi. Tirmizi va Ibn Majah rivoyat qilgan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu ning hadisida ey Muhammad, lonqo qo'yishni lozim tut, deyilgan. Bu hadisni Tirmizi rivoyat qilgan. sahih buxoriy va sahih muslimda abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu mundoq degan payg'ambar alayhissalom lo'ng'i qo'ydirib lo'nqishiga ish haqqini berdi sahih buxoriy va sahih muslimda abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar alayhissalomga abu tiba roziyallohu anhu lo'ng'i qo'ydi payg'ambar alayhissalom uningga ikki so yemaklik berdi ya'ni bir sa 2.17 grammga teng. Sahih Buxoriy va Sahih Muslimda Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar alayhissalomga Abu Tiba radhiyallohu anhu lo'nqa qo'ydi. Payg'ambar alayhissalom uningga 2 sa yemeklik berdi. Ya'ni bir sa 2700 grammga teng. u ya'ni abu tiva ozod qilgan qulining to'laydigan xarajat beji haqida gap qilibdi uning bejini ozlatdi payg'ambar alayhissalom lo'q qo'yish yaxshi davolash usulidir dedi ikrama rahimahulloh mundoq deydi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuning uch nafar lo'nqichi xizmatkori bor edi ulardan ikkisi boshqalarga lo'ng qo'yib abdulloh ibn abbos roziyallohu anhuga yoki uning oilasidagilarga beradi birisi uningga va oilasidagilarga lo'qi qo'yatdi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundoq deganligini rivoyat qiladi lo'nqi qo'yg'ichi nima degan yaxshi banda ha nachar qonni chiqarib o'tadi badanni yengillashtirdi ko'zni ro'shan qiladi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar alayhissalom merozga chiqqanda uchirg'onli farishtalar lo'nqi qo'ydir deyishdi abdulloh ibn abbos roziyallohu anhu yana mundoq dedi oyning o'n yetti o'n to'qqiz yigirma biri lo'nqa qo'yish nihoyatda yaxshi u yana mundoq dedi burniga dori temitish ig'izga dori temitish qon elish, ya'ni loq qo'yish piyoda minish sizlarning eng yaxshi doranglar payg'ambar alayhissalomning ig'ziga dori qo'yilganda abbosdan boshqa hamma odam hamkorlashdi Tirmizi va ibn moja rivoyat qilgan lo'nqa qo'yishning foydalari badan sirtini buzuq qondan pokizlaydi qon badanning cho'nqurdan bo'lgani yaxshi lo'nqa qo'yish teri atrofidagi qonni chiqarib tashlaydi lo'nqa qo'yish va qon ishlari zamon va makon e'tibori bilan o'xshashmaydi shundoqla yosh mizoj rayon vaqtlarning o'xshashmasligi tufaylidan qon ilishmi o'xshashmaydi issiq mizajlarning qini nihoyatda pishqon bo'ladi shunga lo'nqa qo'yish nihoyatda manfaatlik chunki qon pishsa suziladi ondan badan yuziga ya'ni sirtiga o'rlaydi ba'zi tibiblar mundoq qaraydi issiq rayonlarda lo'nqa qo'yish nihoyatda manfaatlik eng yaxshisi oyning o'ttirisi yoki o'ttirisidan keyin bo'lg'ay oyning uchinchi to'rtdan biri bo'lsa nihoyatda yaxshi chunki qon oy beshida to'lqinlamaydi oxirida suslaydi ammo o'ttirsida yoki o'ttiridan sal keyin ang ziyoda bo'ladigan chog'dir ibn sino mundoq deydi oy beshida lo'qa qo'ymaslikqa buyuriladi chunki xilitlar u vaqtda harakatlanmagan bo'ladi oy oxirimi bo'lmaydi chunki u vaqtda xilitlar kamlaydi balki oyning o'ttirisi bo'ladi u vaqtda xilitlar harakatlanib oyning hajmi to'lgan siri qonlar ko'paygan vaqtdir payg'ambar alayhissalomning lo'qi qo'yish eng yaxshi do'ranglar degini arab yerim oralig'i o'xshash issiq rayonlarga qaratilgan ularning qani suyuq undaqqan o'zidan chiqayotgan haroratni badan sirtig'i taratish uchun badan sirtig'i moyilroq yana bir tarafdan badanning tar to'shikchilari kangri kuchi shalong bo'ladi lo'qi quyish qon tomirlarni to'liq bo'shitadigan uzildirmay maqsadli qon ayrishdir lo'qini mo'riga qo'yganda do'la va gal og'riqiga manfaat qiladi ikki patoning ikki tarafidagi qon tomirga lo'qi qo'yganda bosh kasalliklarga yuz tish quloq ko'z burun va gal qatorliq a'zolarga manfaat qiladi agar mazkur a'zolar qon ko'plik yoki qon buzilgan sababdan og'rigan bo'lsa anas roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar alayhissalom patong tomiriga va mo'risiga lo'qi qo'yg'izatdi termiziy rivoyati u yana mundoq deydi payg'ambar alayhissalom uch yerga lo'qi qo'yg'izatdi biri mo'riga ikkisi potonga ibn moja rivoyati u yana mundoq deydi payg'ambar alayhissalomning beshi og'rib ketib ihromdagi chog'dimi lo'qi qo'ydirgan buxoriy rivoyati ali ibn abu tolib roziyallohu anhu mundoq deydi jibril alayhissalom payg'ambar alayhissalomga patong va mo'riga lo'q qo'yishga vahiy elib tushdi ibn maja rivoyati jobir ibn abdulloh roziyallohu anhu mundoq deydi payg'ambar alayhissalom charchig'anda pallakka ya'ni kosaga lo'q qo'ydirdi abu dovud rivoyati Tibblar tonglayning o'yman yeriga lo'q qo'yish haqida birlikka kelolmadi abu nuaym payg'ambar tibobiti degan kitobida payg'ambar alayhissalomning munu so'zini aslab o'tidi kayni do'qonlarni o'yminiga lo'nqi qo'yinglar u besh xil kasallikka shifo bo'ladi oq kasalni ham shu qatorida sanadi yana bir hadisda kayni do'qonlarni o'yminiga lo'nqi qo'yinglar u yetmish ikki xil kasalga shifo deyilgan ba'zilar bu gapni nihoyatda tasdiqladi va mundoq dedi u ko'z po'ltiyib chiqishqa ishib qolgan ko'zga va boshqa ko'z kasalliklariga qosh kirpik eg'irlashib sangilib olganga foyda qiladi ammo ahmad ibn hanbal lo'nqu qo'yishga ehtiyojliq bo'lganda orqa do'qisiga qo'ydirmadi balki orqa do'qisining ikki tarafiga qo'yg'izdi orqa do'qiga lo'nqu qo'yishni to'g'ri topmaydiganlardan biri ibn sinadir u mundoq deydi orqa do'qiga lo'nqu qo'yish odamni o'ntilg'oq qilib qo'ydi xuddi payg'ambarimiz muhammad alayhissalom aytgandek chunki mevaning orqa tarafi qo'g'dildigan joy lo'nqa uni bekor qiladi boshqalar uninga radiya qaytirib mundoq dedi yuqorqi hadis sahih hadis emas agar sahih bo'lsa agar sog'lom bo'lsa zaruriyatsiz lo'nqa qo'ysa orqa mevani ojizlashtirib o'tadi ammo qon rostli g'olib kelsa u shariat va tibobat qoidasiga uyg'un nurg'un hadislarda payg'ambar alayhissalom ahvolga qarab orqa do'qisiga bir qancha qatim lo'nqi qo'ygan u yana ehtiyojiga qarab boshqa joylargami lo'nqi qo'ygan deyilgan inakning ostiga lo'nqi qo'yish inakning ostiga lo'nqi qo'yish dal vaqtida bo'lsa chish gal og'riqlarga foyda qiladi bosh va olqonni pokizlaydi putning olqoniga lo'nqi qo'yish o'shiqqa yuta va pochoqning jarohatiga foyda qiladi u yana hayiz qalaymaqonlashish va toshbörek qichishlarga manfaat qiladi ko'krak ostiga lo'nqa qo'yish yutining jarohatiga qichishishqa va sovuq yaralarga foyda qiladi ya'ni bo'g'im yolliqiga buvosirga qadoqqa manfaatlidir aziz radio anglag'uchi qarindoshlar diqqatinglar islomiy maqolada bo'lsin حور العين تناديني فادعيني أماه دعيني حور العين تناديني فادعيني أماه دعيني لا تبكي دموعك إبراهيم منطي آبدا يال أم إبراهيم الهاشمينىڭ قىسسىسى تەسىرلىك جادى قىسسىلەرنىڭ قاتارىدىندۇر كاپىرلار ئىسلام مەركەزلىرىدىن بىرسىگە تۇيۇقسىز باستۇرۇپ كىردى Kişiler cihat hücumda sırayı toplandı. Abdülvahid ibn Zeyd xitob qilib, musulmonlarni cihat qiziqtirdi va ularni tajovuzchilar qarshi urush qilishga undab oyat hadisdan dalillarni keltirdi. Musulmonlarni Alloh ularni jannatda hurmatlash uchun tayyorlagan Hur ayning sifatlaridagi she'rlarni keltirib, ularni cihatga ва шахадатқа қызықтырды. Умми Ибрахим ал-Хашими оның тарғибатлары қатнашқанларының арсыды бар еді. Оныңға аңлыған бір айның сұхбаттары тәсір қылып, Ибн Зайдның еніп келіп, оғлы Ибрахимның той қылмағанлығына, оның Басра әхлінің көзі көрінген шәрәтлігі болғач, kishilar o'z qizlarini uning bilan to'y qildirishni orzu qildiganligini xabar qildi va o'g'ilni ibn zayddan sifatini anglagan hurayinga o'ylash irodasi kelganligini bildirdi umi ibrohim boy solih ayol edi u ayol abdulvohid ibn zaydga tariflangan hurayinning mahriga 10 ming dinar berdi u o'g'li ibrohimning uning bilan jihatga chiqishiga kelishdi u allohning o'g'lini shahodat bilan rizqlantirib, ana shu her ayin bilan to'y qildirishni va shu shahodat sabab bilan qiyomat kuni o'zining ota-onasiga shafoatchi bo'lishini umid qilardi. Ibn Zayd uningga: "Agar siz shundoq qilsangiz, siz, ota-onangiz va ajdodlaringiz albatta katta najotlikka erishsizlar", dedi. Ummu Ibrohim o'g'lini chaqirdi. o'g'li Basra masjididagi minglag'an kishilar orasidan qo'zg'alib chiqib, "Labbay ana" dedi. Ana onunga, "Sen jihodga chiqib, ruhingni Alloh yo'lida fido qilishqa, shahid bo'lib, ana shu her qizchaqlar bilan to'y qilishga rozi bo'ldingmi?" deb so'radi. Ibrohim, "Shundoq, rozi bo'ldim" dedi. Ummi Ibrohim atrofidagi kishilarga, "Ey Alloh, Мен оғлымны сенің yo'lingda ruhini пида qilib, gunohlarga yana qaytishni tark etish badiliga bir qizchaqlar bilan to'y qildirishimga seni guvoh qildim. Ey rahimliklarning eng rahimligi Alloh, mendan uni qabul qilgin deb duo qildi. Ummu Ibrohim 10 ming dinarni elib keldi va uning bilan mujohidlarni tayyorlantirishni talab qildi. O'g'liga jihad keraklik ot va qurol yaroqlarni sotib oldi mujohidlar jihodga chiqishdan ilgari ummi ibrohim o'g'li bilan qo'shilishni iroda qildi va uningga bir kipan va inaklik latini sunib turib san dushmanga uchrashlig'i vaqtda bu kipan bilan kipanlangin bu inaklik bilan inkingni chekkin sen alloh o'z yo'lida tayyorsiz holatni ko'rishdan saqlangin dedi andin o'g'lini bag'riga bosib turib ey oğlum, Allah'tan ikimizin arasını kıyamet günü kişiler toplanılan oranda cemleşini sorayman, dedi. Ve oğlunun iki göz arasını suyup koydu. Mücahitler kapırlar bilen oruç için yürüp gitti. Abdülvahid ibn Zeyd ularning aldı dedi. Oruç düşman koşunu bilen kızlık tüsüp girdi. ibn Zeyd İbrahim'e nazar silip durattı. O mücahitlerinin aldıda düşman tarafga yetib berib, aylanib yurib kofirlardan nurg'unlarni o'ldirdi. Ondan kofirlar uning atrofiga o'rishib kelib, uni o'ldirdi. Shuning bilan u Allah shahidlik g'azida yo'liqdi. Mujohidlar Basraga qaytdi. Kishilar ularni kutib olish uchun oldiga chiqishdi. Ibrohimning onasi Ibn Zaydni ko'rib, uningdan: "Ey Abu Bayda, hadiyam mendan qabul qilindimi? Xush bisharat alay. Yoki men qaytarildimi?" man noli qilay deb so'rdi ibn zayd uningga alloh bilan qasamki hadyaringiz haqiqatan qabul qilindi o'g'lingiz hozir hayot shahidlar bilan rizqlanyotidi dedi ibrohimning onasi allohga shukur qilgan holda sajda qilib jimi hamd sano mening umidimni yarda qo'ymagan va mendan ibodatimni qabul qilgan allohga bo'lsin deb duo qildi atsi Ибн Зайд masjidda o'tirardi ummi ibrohim uning qishiga kelib uningga sizga salomatlik bo'lsin ey ibn zayd yana xabarlar bor dedi ibn zayd uningga siz hamisha yaxshilik bilan bishorat berilgansiz qanday xabarlarni olib keldingiz dedi ummi ibrohim Men kechada tushimda o'g'lim ibrohimni jannatning go'zal bir bog'chasida, yop yeshil bir gumbaz ichida yoqutdan yasalgan karvat ustida ko'rdim Uning beshida hurmat toji va hurmat kiyimini ko'rdim, dedi. U menga: "Ey ona, xush bisharat eling. Mehr qabul bo'ldi. Kelinchakni yotkab kelindi", dedi. Ibn Nuhasning Mashariqul Ashwaq ila Masari'ul Urshaq nomli kitobidan elindi. حر العين تناديني فادعيني أماه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني عن دربي لا لن تثنيني عن دربي لا لن تثنيني Aziz radio anlıqıç qarindaşlar, diqqətinizlər xalqara və rayon xəbərlərdə bolsun. Mücahid yigitlər islom shirlari qo'lida Qur'oni dinning izzati g'oyisi qilmoqdir Qur'onni alim, ko'zlaydi shahodat Alloh Xitoy hukumatining Sharqi Turkistonga Xitoy oqinlarini yo'tkazish siyosati texnik kuchaytirilmoqda. Xitay dairələrinin Xitay köçmənlərini Şərqi Türkistanğa yötkəş və şəhərləşkən rayonlardakı müsəlman xalqlarını köçüşə məcburlab, onların орныга Xitay oqqinlarini yötkəş siyasəti texmi күчәйтелмәктә. Тажавузчы Xitay hökuməti hər xil vasitələrni işlətib, İslam diyarlarının biri bolğan vətənimiz Şərqi Türkistandakı məzlum müsəlman xalqlarını şəhərləşkən rayonlardan sıqıb çıxırışqa və орныга Xitay köçmənlərini yerləşdirişə tirişmaqda. Yaqinqi xəbərlərdən ma'lum bo'lishicha, Ürümçi shahri Tüşkdam degan yerdagi Uyg'ur musulmonlarining uylari majburiy chaqib o'tilishga boshlagan. Shu joydagi uy chiqishga mas'ul holchilar saqchilar bilan birlashib, uy egisini har bir kvadrat metr yerga Xitoy pulga 800 yuandan pul elishga qistab qo'l qo'yishga majburlamoqda ekan. Musulmon xalqni majburiy ko'chirish Xitoy tajovuzchiligining amaliy ifodalaridan biri. Rabbimiz Alloh zolimlarga o'zi kifoya qilsin. musulmon xalqimizni o'z diniga qaytib kofir tajovuzchilarga jihad ochalaydigan qilib bersin amin tajovuzchi xitoy doiralari ochiq oshkora holda hijoblangan hamshirlarimizni tutqun qilmoqda Uchurlardan ma'lum bo'lishicha 25 mart payshanba kuni Qotanning Bachi bozorida hijoblangan musulmonlarni tutish fojiasi boshlangan. Sharqiy Turkiston musulmonlarining diniy e'tiqodiga har xil vositalar bilan cheklash olib kelgan ishg'olchi Xitoy doiralari Qotandagi mazkur bozorda maxsus odam va mashina ajratib, hijoblangan qiz ayollarni ko'rgan yerdalar tutqun qilgan. Bu haqdagi yana bir xabarda ma'lum bo'lishicha, hijoblangan bir ona bilan uning qizining tutilib ketganligi, ularning faqat hijoblanganligi sababli tutilganligi, tutib turilgan vaqtda nimishqa hijoblanding, endi hijoblanmaysan deb hushidan ketkisi urilganligi, tayoq zarbasidan onaning quvurg'isining qizining bir puti bilan bir qo'lining sinib ketganligi va badan go'shtlarining bo'linib ketganligi ma'lum bo'lgan. Dunyo mujohidlari, jumladan Turkiston mujohidlari hech qachon vataniki ojiz erlar va ayollarni unutib qolgani yo'q. qonga qon jonga jon oladigan mujohidlar pat orada haddini oshgan xitoylar va xoin munofiqlarni yer bilan yakson qilg'usi inshaalloh afg'oniston mujohidlari Kabuldagi saylam komiteti bosh organining ishxona rayoniga hujum qildi Bilgilinishicha, 30 mart kuni mujohidlar Allohning izni bilan Kabuldagi murtad hukumat mustaqil saylam komiteti bosh organining ishxona rayoniga hujum qilib, murtad saqchilar bilan etishgan. Vaqani ko'rguvchilarning bayonlaridan ma'lum bo'lishicha, mujohidlar pilimut qatorliq eg'ir tikishli qurollar bilan hujum qilib kirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo yerlik saqchi taraf o'lgan saqchilarning sonini e'lon qilmagan. Navbatda Afg'onistonda zongtung saylamining yiqilishiga agishib, murtad hukumatning andisi texmi ko'paymoqda. Texi 28 ular kashda mujahidlar Kabuldagi kofirlar o'ltirgan bir turalquga hujum qilib, kofirlardan 7 ni o'ltirgan edi. Rabbimiz Alloh mujahidlarning jihodiga texmi barakat bersin. Amin. Angliyadagi musulmonlar nafrat hujumiga uchramoqda. Angliyada saqchilar tomonidan oshkorlangan raqamlarda Angliyada musulmonlar qarshi nafrat hujumlarining soni tezlik bilan oshkorligi oshkorlangan. Bu haqda tahlil qilguvchilar o'tgan yili bir ingliz askarining o'ldirilishi bilan bu nafratning kuchayishi borgan sari eshib mong'an qarashgan. londondagi saqchilar tomonidan oshkorlangan eng oxirgi ma'lumotlardan ma'lum bo'lishicha 2013 yil fevral oyidan boshlab toki 2014 yil fevral oyigacha bo'lgan oraliqda islom dushmanligi bilan o'tkazilgan jinoyatlar 500 qatimga yetgan bu turdagi jinoyatlar 2012 yili 336 qatim 2011 yil bo'lsa 318 qatim bo'lganligi xotirlangan navbatda bu xil hujumning nishoni islomchi kiyingan va yuzini yopgan musulmon ayollar bo'lib qolgan bo'lib ularga sirtlarda qilgan yo'lsizliklardan boshqa yana internetda ularga musulmonlarga obro'yini tushirdigan so'z ibora va rasmlar orqali hujum qilish ahvolimi bak og'ir bo'lmoqda ekan robbimiz alloh musulmonlarning izzat obro'yini qo'g'daydigan islomiy xilofatni pat orada ro'yobga chiqarib borgusi inshaalloh qrimda rossiya rublisi ishlatilishga boshladi ukrainadan ayrilib mustaqillik e'lon qilgandan keyin rossiyaga qatilgan qrimda rossiya rublisi ishlatilishga boshladi Qrimning yerlik amaldori 24-martdan boshlab pul to'laganda Ukraina puli grivna ishlatsimi, Rossiya rublisi ishlatsimi bo'ladiganligini bildirib, aholilarning rubli ishlatishining muqimlashadiganligini, lekin tiz elib beriladiganligini ilgari surgan. Xabarda yana 26 mart kuni Ukraina harbiy qismining Gazariya rayonidan cho'ng tanki qo'shinlarini chekindirganligi ilgari surilgan. Xitoy poytaxti Beyjingda portlash yuz bergan. 28 mart juma kuni xitoyning poytaxti Beijingda portlash yuz bergan bo'lib portlash bejingning sharqiga joylashgan tongchi rayonidagi bir oshxonada yuz bergan va portlashdan keyinla qattiq o't ketgan xitoy soqchi doiralari portlashning juma kuni atigan taraf yuz berganligini oshxona bir uyning butunlay bayram bo'lib ketganligini oshxona ichidagi nurg'a xitoyning yallag'anligini shuning bilan birga oshxona bir uyning oldidan o'tayotganlarning yarlaganligini ikki xitoyning ahvolining nihoyatda xatarlik ekanligini e'lon qilgan Pakistan sobiq raisi Murtad Musharraf xoinlik jinoyati bilan ayblandi. Pakistan alohida sud mahkamasi 31 mart Pakistan sobiq raisi Parviz Musharrafni Pakistan tarixidagi armiya ishidan chiqqan eng chong xiyonat jinoyati bilan aybladi. 70 yoshlik Musharraf 2007 yili harbiy o'zgarish qilganligi va Pakistan dasturi bo'yicha xizmat qilishga to'sqinlik qilganligi sababli poytaxt Islomobodda elib berilgan maxsus sud mahkamasi o'ltirishida rasmiy chong xiyonat jinoyati bilan ayblandi. Parviz Musharraf o'tgan dekabr oyidan boshlab sotqa tortilishga boshlagan. Bu qatimqisi uning ikkinchi qatim sotqa tortilishi bo'lib, Dunyo xabar markazining xabaridan qaraganda, qattiq bexatarlik nazorati ostida maxsus sud mahkamasiga olib kelingan Musharraf Pokiston tarixidagi armiya ichidan chiqqan eng chong xiyonat bilan ayblangan. Musharrafning jinoyat tizimligida 5 xil jinoyat bor bo'lib, xabarlardan ma'lum bo'lishicha, ularning eng og'irroqi harbiy holat yurgizish Pakistan dasturini amaldan qaldirish, yuqori darajalik sotchilarni qo'lga olish, qonunsiz shaklda dasturga ikki xil o'zgartirish kirgizish qatorliqlar ekan. Musulmonlarga ko'p ziyon solgan bu xil badbaxt insonlar dunyo va oxiratda Allohning qattiq azobiga duch kelgusi inshaalloh. 13 nafar murtad bashar asad askari 9 yoshli bir kichik qizning nomusiga tajovuz qilgan. Suriya musulmonlarini dahshatga azgan qanxur murtad Bashar Asad kuchlari 9 yoshlik bir kichik qizning mo'mosiga tajovuz qilgan. Internetda yo'llangan bir uchorda ma'lum bo'lishicha, murtad Bashar Asadning bir yezida Bashar Asad askarlari ularga qarshi bir musulmon oilaning 9 yoshli qizining ustat mo'mosini dafn qilgan. Mazkur uchorda u qizning shu jarayonda jannatni ayrilganligi ma'lum bo'lgan. Rabbimiz Allah dünyadaki zulüm kılıvatsan barça zalimlerini dünya ve ahirette katık azapı düşer kılsın. Şundakla özünü Müslüman sanıgan her bir erkek ve ayalının İslam ümmeti üstedeki zulümünü yokuş için her daim kolejin kergidek derecede tirişçarlık görüştüşünü sorayımız. Malaysiya saksıları yukap ketken ayrıplarının ayrıplan başlığını birden bir cinayet gumandarı kılıp bekitti. Malaysiya hükümeti tekşürüş kadınlarının uçurudun məlum buluşça, yerlik saksılar yukap ketken ayrıplandaki yolcular hem de ayrıplan aeroplan xodimlarini shundoqla yo'lovchilar aeroplanining uchish shaklini tahlil qilgandan keyin aeroplan boshlig'i zavhari birdan bir jinoyat gumondori deb bekitgan mazkur xabarda malayziya alohida tekshirish korpusining bir yuqori darajalik amaldori havo hodisasining aeroplanda kasili ko'rilish yoki yo'lovchilarning aeroplanda bo'lishi aeroplanning tushib ketishi bilan munosabatsiz Әмма аэроплан башлыгы Зәвһәри җинаят гумандары булыш ихтималлыгы иң чоң дип караган. Сакчылар Зәвһәриның малия әһвалын тәкъшергәндән кин иктисади кыенчылыгы юклыгын байкаган. Зәвһәриның алаqa xatirəsini тәкъшергәндән кин Зәвһәриның шу көне хәдәс бүлемендә бер намәлім кеше белән 2 минут сөзләшкәнлеген байкаган. Muavin aeroplan boshlig'i haqida Malayziya doiralari uning tajribasi oz, radarning bayqishidan o'zini qochirib, aslida Bejingga uchgan yo'lovchilar aeroplanini Janubiy Hind okeaniga burab ucholmaydi. Boshqa yo'lovchilarning aeroplan mashg'uloti qilish iqtidori yo'q. Zavhari Malayziya yo'lovchilar aeroplani yo'qolib ketish voqeasidagi birdan-bir jinoyat gumondori deb bekitgan. Makka Madina orasidagi poyezd yo'li 2016-yilda qatnash boshlaydi ekan. makka bilan madinani bir biri bilan bog'lagan temir yo'l 2016 ming o'n oltinchi yili tutib qatnash boshlaydi ekan yerlik tashviqot vositalarining bildirishicha al suvaykat plani deb atalgan umumiy uzunligi to'rt yuz ellik kilometr bo'lgan bu temir yo'l planining hozir ellik persenti tamomlangan bo'lib bu yo'lda qatnaydigan poyezdlar ikki ming o'n beshinchi yili sinab qilindi ekan bu temir yo'l qurilishi boshlanishdan burun sarf qilinadigan umumiy mablag' o'n milliard dollar deb agar bu poyezd rasmiy qatnash boshlasa soatiga kilometrlik surat bilan safar qila olar ekan misr qo'mondonlik shtabi boshlig'i Abdul abdulfatah al sisi vazifasidan iste'fo berdiganligini e'lon qildi abdulfattah al sisi misrda o'tkazilgan prezident saylimida nomzod bo'lganligini bildirdi u vazifamiz misrni obro'yini qo'g'digan holda burunqa holga keltirish va qaytadan qurib chiqish dedi Misr таратқыларда tarqitilgan xabarlarda Әл-Сисинең командалык штабыдагы ва дәүләт мудафиә министрлыгындагы орныга Misr armiyasining generali Sidqi Субхиның куелдыганлыгы әскәртелде. Yana bir tarafdan Misrda o'lim җәзаларына qarshi namoyishlar o'tkazilmoqda. Namoyishlarda Qohira universiteti укучылары bilan сакчылар отырышында чыккан токынышта ике намаишчы hayatыдан айрылды. texi yaqindala Misr Miniya sot mahkamasi musulmon qarindoshlar tashkilotining 529 a'zosini o'lim jazosiga hukm qilgan edi. Xitoy amaldori Joyonkongning 14 milliard dollar qimmatidagi boyligi musodir qilindi. Xitoy tarixidagi eng chong tiriklik delosi deb qaralayotgan Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining sobiq doimiy hay'at a'zosi Joyonkongning musodir qilingan boyligi Xitoy puliga 90 milliard yuan, Amerika dollari so'ndirganda 14 milliard 500 million dollar qiymatiga to'g'ri kelgan. Yoyonkaning chiriklik delosi tekshirilishga boshlagandan buyon uning oila a'zolari, tuqqanlari, do'stlari va sheriklaridan bo'lib 300 dan ortiq Xitoy tutqun qilinib, tekshirish ostiga ilingan. mazkur xabarda aytilishicha joyonkang va uning yaqinlarining xitoy ham chatal banklari qo'ygan pullarning sonimi nihoyat zo'r ekan Bundan boshqa yana xitoy hukumatı uning 300 yuz o'ringa joylashgan 1 milliard 700 million yuan qimmatidagi uy mulki shuningdek zo'r miqdordagi oltin kumush va xitoy puli ham chet naqd pullarini musodir qilgan xitoy tahlilchilari bu haqda to'xtalib xitoy kommunist hukumatı xitoy amaldorlarining sheriklashga fursat yaratib berish orqali o'z hokimiyatini mustahkamlab kelayotgan bir partiyalik mustabid hukumat chunki xitoy kommunist hukumatı 60 yildan buyon o'zining mustabid hukmronligini govyunkaga o'xshash xiyonatchi amaldorlarning farxo'rligi va xiyonatchilik orqali boylik to'plashiga fursat berish orqali qo'g'dab keldi xitoy siyosiy qonun komitetining sobiq boshlig'i govyunkang va uning yaqinlari duch kelgan oqibat faqat xitoy amaldorlar sorundagi ichki ziddiyatning muqarrar natijasida ko'rsatgan ich ichidan ziddiyat va to'qinish qilib ketgan bu zolim kufr hokimiyati pat yaqinda taltukus bayram bo'lmay qolmaydi inshaalloh Bu haftalik anlatışımız muş ahırlaştı. Kilerki haftalik sanda görüşkice Rabbimiz Allah'tan sizlerge ve bizge hatırcamlık dileyimiz. İşlerimizin oğuşluk davamlışı için salih duadı bolgaysizlar. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Ayşe kılmaktır Kur'an-ı Alim. Gözleydu şehadet Allah rızası. علي قلبت القرآن يا علي كجديد شهادة الله رزاشي كجديد شهادة الله رزاشي كجديد شهادة الله رزاسي